Bilang Kabanata 7 Nang ganap na matapos na ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayon din ang mga kagamitan doon, ang altar at ang lahat ng kagamitang ukol dito. Nang araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng census ay naghandog kay Yahweh ng anim na malaking kariton at labindalawang toro, isang kariton sa bawat dalawang angkan at isang toro sa bawat angkan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglilipat ng toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. Ang dalawang kariton at apat na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gershon. Ang apat na kariton at walong toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasa ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala rin ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa kanila na sa loob ng labindalawang araw ay tigi-isang araw sila ng paghahandog para sa pagtatalaga ng altar. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paghahandog. Araw, lipi, pinuno ng lipi. Unang araw, Huda, Naason, anak ni Aminadab. Ikalawang araw, Isakar, Nathanael, anak ni Zuar. Ikatatlong araw, Zebelun, Eliab, anak ni Helon. Ikaapat na araw, Ruben, Elizur, anak ni Sedeur. Ikalimang araw, Simeon, Selumiel, anak ni Zurisadai. Ikaanim na araw, Gad, Eliasaph, anak ni Dewel. Ikapitong araw, Ephraim, Elisama, anak ni Amiud. Ikawalong araw, Manases, Gamaliel, anak ni Pedazur. Ikasyam na araw, Benjamin, Abidan, anak ni Gideoni. Ikasampung araw, Dan, Ahizer, anak ni Amisadai. Ikalabing isang araw, Asher, Pagiel, anak ni Okran. Ika-labindalawang araw, Neftali, Ahira, anak ni Enan. Ang mga handog na kanilang inalay kay Yahweh ay magkakapareho. Isang malaking platong pilak na tumitimbang ng isa't kalahating kilo at isang mangkok na pilak na tumitimbang ng walong daang gramo ayon sa opisyal na timbang. Ang malaking plato at ang mangkok ay parehong puno ng hari ng hinaluan ng langis bilang handog na pagkaing butil, isang gintong platito na tumitimbang ng isandaan at sampung gramo at puno ng insenso, isang batang toro, isang lalaking tupa, at isang batang tupa na isang taong gulang bilang mga handog na susunugin, isang kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalawang toro, limang tupa, limang kambing, at limang batang tupa na tig-iisang taong gulang bilang handog pangkapayapaan. Ito ang kabuuang handog ng mga pinuno ng Israel nang italaga ang altar. Labindalawang malaking platong pilak at labindalawang mangkok na pilak na ang kabuuang timbang lahat-lahat ay 27.6 na kilo. Labindalawang platitong ginto na ang kabuuang timbang ay 1,320 gramo. Ang mga ito ay puno ng insenso, labindalawang toro, labindalawang tupang barako, at labindalawang kordero na tigi isang taong gulang kasama na ang mga handog na pagkaing butil. Ang lahat ng ito'y para sa mga pagkaing handog. Labindalawang kambing bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalawamput apat na toro, anim na pung tupang barako, anim na pung kambing, anim na pung kordero na tig-iisang taong gulang. Ang lahat ng ito'y bilang mga handog pangkapayapaan. Nang pumasok si Moises sa tol ng tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kirubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan.